Bab 6 Naliko pinuju dino sabat Gusti Yesus tindak ngliwati pategalan. Poro sekabat podo nyeduti wulen gandum. Wulen mau dipusus, nganggo tangane, isine nuli dipangan. Mulane ana wong farisi sawetara sing padha ngaruh arui. Yogene kowe kok padha nindakake perkara sing manut pranataning agama. ora kena ditindakake ing dina sabat. Gusti Yesus ngandika, "Apa kowe padha ora tau maca sing ditindakake dening senopati Daud lan wong sing padha nderekake nalika lagi padha keluwen?" Senopati Daud mlebu ing pedaleman suci, mundut roti sausan sing kagem Gusti nuli didahar. Sawise kuwi roti mau uga diparingake marang para wong sing padha nderekake. Mongko manut pranataning agama kita. Rak mung para imam wae sing oleh mangan roti sausan mau. Wong liya rak ora kena. Gusti Yesus banjur ngandika, "Putrane manungsa kuwi sing kagungan dina sabat." Pinuju ing dina sabat liyane, Gusti Yesus memulang ana ing sinagoge. Ing kono ana wong sing tangane tengen ciko. Para ulama lan wong Farisi padha ngulatake apa Gusti Yesus bakal marasake wong loro mau ing dina Sabat, apa ora? Sebab wong-wong mau padha goleki kaluputane arep dienggo dadaan gugat panjenengane. Nanging Gusti Yesus pirsa karepe wong-wong mau Mulane ngandika marang wong sing tangane ciko mau. Mrineo ngadeka ana ing ngarep kene. Wong mau nuli menyat lan ngadeg ana ing ngarsane. Gusti Yesus nuli ngandika marang para ulama lan wong Farisi mau. Aku arep takon, apa sing didhawuhake dening pranatane agama marang kita ana ing dina Sabat? Gawe becik apa gawe ala? Mitulungi apa ngrusak nyawa? sawise mirsani marang wong-wong mau Gusti Yesus banjur ngandika marang wong sing ceko tanganmu adungno sing didawi iya nuli nindakake mangkono tangane banjur waras pulih kaya liyane para imam lan wong farisi padha nepsu banget nuli padha rembukan bab apa sing bakal ditindakake marang Gusti Yesus nalika semono Gusti Yesus minggah ing gunung prelu ndedonga nggone ndedonga nganti sewengi natas Parang wis raina Gusti Yesus nimbali para murite supaya marek panjenengane nuli milih wong rulas sing padha disebut rasul ya kuwi Simon sing diparapi dening Gusti Yesus Petrus lan Andreas setuduri, Yakobus lan Johannes, Filipus lan Bartolomeus, Matius lan Thomas, Yakobus anake Alfeus, lan Simon sing singkaran wong kendel, Yudas anake Yakobus lan Judas Iskariot, sing ing tembe ngulungake Gusti Yesus. Gusti Yesus nuli tedak saka ing gunung kaderekake dening Rasul Rolas. Panjenengani kendel jumeneng ana ing panggonan kang rata. Akeh wong sing padha nglumpuk ana ing kono. Kejaba para murid, iya wong-wong liyane sing padha teka saka ing satanah Yudea, kutha Yerusalem lan kutha-kutha Tirus lan Sidon lan tanah saurute pesisir. enggone padha mrono kuwi mergo kepingin ngrungokake piwulangi Gusti Yesus lan supaya padha kawarasake lelarane uga wong sing padha kesurupan demit padha ditundung demite wong kabeh mau padha ngudi supaya bisa demek Gusti Yesus awit ana daya sing metu saka sarirane sing marasake wong-wong mau Gusti Yesus mirsani para murite sarta ngandika Bejo kowe wong sing padha mlarat kowe kuwi umat sing duwe wewenang ana ing peperintahaning Allah Bejo kowe sing saiki padha keluwen kowe bakal padha diwaregi Bejo kowe sing saiki padha nangis kowe bakal padha gumuyu bejo kowe menawa merga saka putraning manungsa padha disengiti ing wong disingkang-singkang dicecamah sarta diolo-olo yen pinuju ngalami mengkono kowe padha bunga-bunga lan giak-giao awit kowe bakal oleh ganjaran gedhe ana ing swarga para nabi jaman biyen ra iya padha digawe mengkono dening para leluhure wong-wong mau nanging cilaka kuwi wong sing saiki padha sugih Awit saiki kowe wis padha ngrasakake ning donya cilaka kowe sing saiki padha warek. awit kowe bakal keluwen cilaka kowe sing saiki padha gumuyu awit kowe bakal padha sedih lan nangis cilaka kowe menawa wong kabeh padha ngalem marang kowe awit iya kaya mengkono kuwi panggawene para leluhure wong-wong mau marang para nabi palsu. Nanging kowe sing padha ngrungokake piwulangku iki dak kandhani. Padha tresno, marang mungsuhmu. Gawe becik marang wong sing padha sengit marang kowe. Wong sing nyupatani kowe padha suwono berkah. Wong sing sewenang-wenang marang kowe padha dongakno slamet. wong sing napuk pipimu sing siji ulung no pipimu sing sijine wong sing rebut jasmu wenehono kemejamu pisan wong sing njaluk apa-apa marang kowe wenehana lan yen ana wong sing rebut barangmu barang mau aja kok jaluk bali apa sing kok karepake supaya ditindakake dening wong liya marang kowe kowe tindakno marang wong liya yen kowe mung resnani wong sing padha tresno marang kowe yo kene kowe kok ngarep-arep opah wong dosa ora iya padha males tresno marang wong sing tresnani dheweke lan meneh menawa kowe padha gawe becik marang wong sing becik kowe kene kowe ngarep-arep ganjaran wong dosa ora iya padha tumindak mengkono mengkono meneh yen kowe mung ngutangi marang wong sing bisa nyaur geneo kowe kepingin oleh pituas wong dosa kuwi ra iya padha mutangake marang wong dosa supaya nampa bali apa sing diutangake mau nanging kowe aja mengkono padha tresnanono satrumu satrumu padha beci ana lan padha utang ana tanpa mikir utang mau bakal disaur apa ora yen mengkono gedhe ganjaranmu, lan kue bakal padha dadi putrani Allah sing moho luhur. Awit kustialah kui, nindakake kabecian marang wong sing padha orang reti dibecie lan marang wong-wong olo. Mulane kue padha duyo ati welasan, kaya dene ramamu sing sipat moho welas. Ojo padha netepake alaning wong, supaya Gustiala iya ora netepake alammu. Ojo padha ngadili wong liya temah kowe iya ora diadili tining Gustiala. Padha ngapura temah kowe iya bakal diapura. Padha weweo temah kowe iya bakal diparingi tining Gustiala. Kowe bakal nampani peparing sing luber, sing ditaker nganggo ditetel-tetel. Awit takran sing kok nggo nakerake wong liya, kuwi takran sing diagem dening Gusti Allah kanggo nakeraki kuwi. Sawise mengkono Gusti Yesus banjur paring pasemon mengkini. Wong pica apa bisa nuntun wong pica? Apa loro-lorone ora padha kecemplung ing kalen? Ora ana murid sing ngungkuli gurune, nanging murid sing wis tamat pasinaone kuwi bakal padha karo gurune. Yo kene kowe weruh batal sing ana ing mripate sedulurmu mongko balok sing ana ing mripatmu dhewe kowe ora weruh kepriye bisa mukondo marang sedulurmu sedulur tatal sing ana ing mripatmu kuwi tak ilangane mongko balok sing ana ing mripatmu dhewe kowe ora weruh kowe dasar wong lamis balok sing ana ing mripatmu kuwi ilang ana dhisik temah kowe bakal bisa lawan cetha lan bisa ngilangi tatal sing ana ing mripate sedulurmu. Awit ora ana wit becik sing metokake woh sing ala. Mengkono uga ora ana wit ala sing metokake woh sing becik. Sebab saben wit kuwi ketitik saka wohe. Ora ana woh jambu dipetik saka rerungkutan. Lan ora ana woh anggur. dipetik saka tetukulan eri. Wong becik kuwi metokake saka simpenane atine sing becik. Dene wong ala metokake saka simpenane atine sing ala. Awit apa sing diucapake wong kuwi asale saka mbludaging atine. Yogone, kowe nyebut aku Gusti Gusti. Mongko kowe ora padha nglakoni piwulangku. Saben wong sing marani aku lan ngrungokake sarta nindakake pituturku, kuwi arep tak umpama ake apa? Kowe tak kandhani, kuwi padane kaya wong sing ngedhekake omah. Wong mau ngeduk kalenan jero lan pondasine omah dipasang ana ing lemah padas. pareng ana banjir lan banyune luber rajang omah mau omah kuwi ora bisa rubuh mergo ngadeg ing padasan nanging wong sing rungokake piwulangku mongko ora dilakoni kuwi padane wong sing ngadegake omah tanpa dasar bareng ana banjir rejang omah mau omahe rubuh lan rusak banget